کیه ظالم تر بعد از این بیان واضح که افترا کند بر خدا دروغ را یا تکذیب کند آیات خدا را بر خدا دروغ ببنده یا آیات الهی را تکذیب کند از این ظالم تر کیه اولای که این انسان های ظالم میرسد به آنها سهم آنها سهم آنها یعنی از رزق و از عمر و غیره از کتاب یا از آنچه که در لای محفوظ نوشته شده

میدهند اینها را قالو هنگام مرگ ماموران مرگ میگویند برای تدلیل آنها اینما کنتم تدون من دون الله کجا اندان آقایی که شما غیر از خدا صدا میزدید چرا نمی دست شما را نمیگیرن چرا نمی شما را از پنجه مق نجات نمیدن و هنگام مرد ندا کنندگان غیر اللہ را گرد می زنن و سال می کنن اینا ما کنتم تدون من دون اللہ کجا اندان آئی کہ شما نارا غیر از خدا صدا زدی فریاد زدی چرا نمی اشمار از پنجے ما نجات نمی گا شامی گفتین ما پارتی داری ما شفی داری ما مشکل کجا مشکل کشا داری کجا نمی انداد شما رسیدگی نمی کنن قالو این مجرمین میگوین ذلو انا گمند از نصرت ما از امداد و نصرت ما الان گم گم هیچ نمیبینیم و اقرار میکنند و شاهدی میدن بر نفسهای خود که انهم کانو کافرین به خاطر ندای غیر الله اینها کافر بودن و مولوی این پتوائی دیگه اونجا هم گفت اللہ تعالی که هر که ناراض بشه از خاندن خدا تنها کافره اینجا هم دارن فتوای کفر میدن وقتی آنها میگن ذلو انا یعنی بله ما خانده ایم غیر الله لیکن برای اینکه در مشکلات و شداید و سختی ها ما را کمک کنن به این اعتقاد آنها را خاندی الان که گمن یعنی اعتراف کردن که ما خاندیم پس اعتراف کفر کردن ببینید قرآن هست و شهدو اقرار می کنم بر جانهای خیش که آنها بودن واقعا کافر یعنی عابدین لما لا یستحق العبادت اصلا از روح المانی اینا کافرین بودن یعنی پرستش کردن خاندن العابدین لما لا یستحق العبادت عابد کسانی بودن که مستحق عبادت